उन्हनि जो मिसाल शैतान जे मिसाल वांगुरु आहे जॾहिं माण्हूअ खे चवंदो आहे त काफ़िर थी वियो पोइ जंहिं महिल काफ़िर थियो तंहिं महिल हू चवंदो आहे त बेशक आऊं तोखां बेज़ार आहियां ऐं पंहिंजे पालण हार अल्लाह खां डिॼां थो